Simat punya cerita dengan judul Weden Penunggu Alas Rel Buntung. Kiriman dari Rais Undur Marinah, Dukuh Papringan, Desa Dukuh Kidul, Ngasem, Bujonegoro. kedadian iki tak alami. Naliko aku isek melok margesaren ning alas mek persilan mek ril buntung. Aku karo bujuku urip ning tengah alas. Bengi iku malam jemah. Owone adem banget mergo tigo tiga Aku banjur gawe diang kanggu sapi karo wedus ben ora kademen. Tapi yo aneh banget. Angin tiga pancen gedhe ora kaya biasane. Enek swara saka wetan gawe uluku ngadeg kabeh pating jlerit. Jaluk tulung-tulung. Kaya wong arep dipateni. Neng sebelah etane persilan kuning kuno yono kuburan jaman, wong-wong dipateni G30 SPKI. Aku banjur metu, wani rawani tak wanek-wanek no. antaraning sadar karo ora sadar pikiranku ning kono ketoe enek musola jaman kuno jaman ijek gawe gladak ning jero yo enek wong aku yo kenal wong-wong kuwi wong sulas sing dipateni jaman PKI e. padha nelongso kaya ngenteni kiriman padha nyonggo tangan aku banjur metu sirahku rasane gedhe banget uluku ngadek kabeh enek pedhut rupane putih dhuwur tak kira gubuku kobong Pranyono terus dhuwur-dhuwur tak pasi banjur aku melayu saking wediku ning gubuk aku kandha bojoku. Nah, nah. Ana apa ta Pak Ayo mulih wae. Aku mergawi bar diwedeni. Aku karo bojoku banjur mulih gawa sapi karo wedhusku. Tak ringkesi barang-barangku kabeh. Tak gawa mulih gawa sapi karo wedhusku. Aku mlaku ngulon swara kewan alas karo swara manuk bluk gawe wuluku ngadeg kabeh. Jane wedi nanging tak wanek-wanekno. Tekan alas pelempoh ning sorwit pelem kaya ana plempot dorontok kabeh. Kating gedebuk. Sapi karo wedhusku padha mobat mabit karo mergo kaya ruh barang. <laughs> Aku dhewe ya wedi. Bojoku Marinah ngerti wong gantungan rupane ireng ning dhuwur wit palem. Apa iku nah? Iku Pak Eru kaya ana pindruwo. Uluku rasane padha munggah kabeh. Ndasku gedene sak rinjing. Aku banjur sumbar. aku ora wedi kowe bocah cilik wae mbok udeni. Aku wis gerang kok. Aku banjur mlaku isih diantemi terus gedebak gedebuk turut dalan. Suara beluk negel gawe awak kuadem panas. Aku rawat di sumbarku meneh. Aku metu soko alas suara gedebak-gedebuk ijek ngantemi aku. Bareng tekan kuburan surut bisa sambung. Aku sumbar meneh. Wedenopo gombal opo. Aku rawat di keadaan yang ngarepku enek wong lungguh batinku. Sopo bengi-bengi yamene kok enek wong yang pinggir kuburan. Banjur tak wanek-wanek di. Tak wasi terus. Uluku jemborok. Rasanya aku gak kuat ngadek. Sapi karo wedusku podo gindrang dewi-dewi. Mergowroh barang gem demit mau. akhire wong ki mengrubah wujud rupane putih raine bolong kaya dipangan set karo jibrat dadak barang tak takoni karo gemeteran sapa kuwi kuwi sak tenane kok ganggu aku terus kaya mang wong ki meng banjur jawab aku pak nggi berarti kowe sing sing mati wong dek iya aku banjur melayu. Aku banjur melayu orang ngurusi safilan wedusku sing padha melayu dewi-dewi sampai ngos-ngosan napasku bujuku bengak-bengok Aku banjur ketemu Surono nek warung banjur ditakoni. Nek apa Kang Rais? Ngopi kene lho dhisik ben tenang. aku bar diwedani ning kuburan serut no. Tera, kuburan serut akeh wedani to Kang Rais. Biar nenek wong tukang ojek soko kali tidur numpak motor penak-penak dalane lurus dukucuk neng juru kuburan kok. Buang esok-esok lagi iso metu ditulungi karo jenenge deket akeh gendruwune kuburan kuno makane aja sumbar karo bangsa ngono anto sakmene wae olehku cerita masalah diwedeni ning rel buntung bersama tim Cina